Xuxo Souto, A Coruña, 1966. Terrículo Redondo, co seu método de ruta, preguntar moito, sen insistir demasiado, ao longo dos anos fuise chegando por diferentes camiños ás cousas do mar. En 1999 publicou a novela O retorno dos homes mariños, onde recupera un mito coruñés esquecido os homes peixe das ondas do Orzán. E agora, cos contos do mar de Irlanda, achéganos a un dos predios máis bizosos da cidade atlántica, os asieiros rabudos da auga do Gran Sol. Boas noites, estamos na Radio 77 Aquí o día 8 de xaneiro do século 21 do ano 2016 Vamos a presentar o libro de Xuxo Souto que nos vai a transportar ás alturas do mar do Gran Sol a Terra Nova os portos galegos e os portos irlandeses que durante tres décadas foron unha importante exemplo de convivencia entre os celtas galegos e os celtas irlandeses. Estades en Radio 77 con Adolfo Carballeira. Un saúdo para todos. Ah, here we go. That's some fun now. Once it starts, it feels so good. is a winter river's course. There runs a stream of winter light that travels past the source. The autumn days will slowly pass, the solstice. of stone where chieftains that Following the fair. Cando saín da casa tiña 13 anos. Como non había outro medio, saír do choo era como se che tocase a lotería. Levoume un tío meu a Xixón, a traballar no apóstol San Pedro e apóstol San Pablo, unha parella que desfixeran ao voo. O patrón de pesca de costa, o pesca, e prácticamente toda a tripulación eran de Currubeza. A vida do Cho é durísima. Ademais dos desprecios que leva, o patrón fumaba. Eu estaba na ponte coa fregona. Botou un esgarro adrede. Limpa aí, rapaz, limpa. Moito me molou. Era o ano 52. Ese meu tío andaba de costa noutro bou, o Albatros. Afundiuse aquí, á altura de Ortega. Morreron todos menos un. Todos de Currubés. Xusto, a continuación, un golpe de mar levou a ponte dun barco de madeira no gran sol. Morreron dous veciños máis. Foi terrible. De loito a parroquia inteira. Aos tres meses venderon-nos a para Vigo. Comprou-nos a casa Vieira. Tamén todos de Corrubedo. Paraban na rúa da Palma, no Terranova, o bar da miña tía Matilde. Eu vinche que aquelo era unha escravitude, había moito conto, e todo o mundo adorara un falso deus, que facía e desfacía, tamén de Currubén. E fun eu, o chó, ter un roce con ese señor. Esta non é vida, Ao día seguinte, colla a roupa e tiro para a estación do tren. A miña tía queríame moito, estaba a expectativa e seguiume. Que fixeches, José? E a ese patrón, nunca máis vas poder subir a un barco. Oitos anos despois, o seu home faloume do detalle aquel. Eras un rapaciño, cantas razón Aquilo era unha desgraza. Eran barcos pequenos de 30 metros, abertos pola popa. Logo, traballaron por acó na baixura de rampleiros. Non había servizos, non había nada. Levaba os vires, víveres para o mar, chourizos, ovos, porco salgado, e cando se acababan, potaxe de bacalao traballábamos no Gran Banco. Tocamos algunha vez St. John's, pero onde máis íamos era a St. Pierre. Alí collín moza e busquei, e daquela non encontrei a tumba dun tío meu encerrado con 23 anos. Tiña un amigo, Moncho de Oliveira. A parroquia pegada a Currubedo. Preguntoume se o podía embarcar estaba moi complicado. Mira, tío, que é, necesidade. Unha vida de cans é para embarcar ali había que ter o carné de sindicato. Unha libreta vermella como se fose do fialato. É unha recomendación de puta madre. Preguntei se había posto e Ramiro díxome que sí. Estábamos arranchando o barco para sair e vexo que Moncho sae do ranxo coa colchoneta ao lombo. E logo, ti para onde vas? Dixérome que non teño praza. Como que non tens praza? Até tivera que pedir os cartos prestados para vir dende Oliveira. Tranquilo, meu amigo, que se non vas ti, teñen que ir buscar dous. Baixo e amarro as miñas cousas. Onde van, José? O finado de Ramiro queríame moito. Non tedes vergonza. Eu non vou ao mar, xa podedes buscar outro onde queirades. Estaba en terra o armador Ángel Zulueta. Era cubano, medía dous metros tiñan ultramarinos en San Sebastián no mercado da brecha. Pero que pasa? Non pasa nada. A ver, home, ven aquí. Eu traio este amigo. Até aquí tivo que pedir os cartos prestados para o viaxe. E agora non ten praza. Isto non se fai. Falei moi firme en castelán. Frase do armador. Había outro que tiña recomendación do bispo de San Sebastián. A min sei me así de espontáneo. Xa pode ter unha recomendación do Papa. Se non vai este amigo meu, eu non vou. Ala! E para o mar os dous. Now there's early morning round. Singing, hey. the cold brick my Seguimos en Radio 77 Aquí no programa Estación Santiago Dende Palma A día 8 de xaneiro do ano 2006 E acabamos de escoitar Un disco de Irish Folk Tamén Iris Herbit Composto pois a banda mítica irlandesa de Chieftains E o cantante Van Morrison pero bueno, tamén 1988 para seguir cas nosas lecturas deste simbiosis entre galegos e irlandeses nas costas de Irlanda no Gran Sol. Belén é un petisco, só un petisco do encontro. A crónica de Michael Carroll daquela mañá de sábado, maio do 46, cando viu entrar a primeira parella de barcos galegos no porto de Bande. Gorra, xersei, cachimba nos beizos, sentados nas vitas, algúns vellos vixían a súa liña. Outros cosen nas nasas. Non hai escola. E a rapazada toda xoga pola esplanada da Ribeira. Chaman o Fandi. Escenario os días de feira do maior mercado gandeiro de todo o sur de Irlanda. Foi vila de moita festa, Bantre, En cada casa un par. Cumprí moita villa de cervexa, e durante décadas a Armada Británica utilizou este peirao. Un momentiño. Dúas fumegadas negras. Atención. Xa se abriscan as primeiras chimeneas de cada un seu barco. Dous barcos blancos que ninguén sabe identificar. Veñen moi preto de Guide Island, a illa sagrada, e fan soar as súas buguinas en demanda de auxilio. Canta xente había no Fandi xa estrica fuciño na ribeira. Un vello para de atar nas nasas Ergue a vista, sen separar a cachimba dos beizos, Rosma. Deben ser canoneiros ingleses. E se os barcos da súa majestade queren volver a entrar en Brande, mellor será non lles prestar axuda ninguna. Que se espeten eles só contra os baixos da Illa do Cabalo. A e el fin, os ollos agudos dan lido esas extrañas palabras en riba das pontes. En baixo, outro nome absolutamente desconcertante. La Coruña. Por fin berra alguén. Eses barcos teñen que vir na parte de España. Quen sen eses homes que de tan lonxe saíron? Como foron quen de cruzar todo o golfo de Vizcaya e entrar sen indicación ninguna no fondo máis fondo da ría. Case parece un día de feira. Alí tamén o pequeno Michael, daquela ten 12 anos, e o primeiro contacto, homes morenos, palabras que non é quen de entender, sucios, mal vestidos, mesmo algún descalzo, e ao tempo para a ollada do rapaz tan alegres. Veñen de alén do mar, dunha viaxe que multiplica por 40 a extensión da súa ría. Veñen desa terra, ribeira de lonxe, da que só sabe polas lendas de Beara. Contos de antes que lle aprendeu o seu avó. Velaí queda a súa obra The Second Spanish Armada. Testemunho de cariño cara aos mariñeiros galegos. É un documento extraordinario, así o sinalou o mesmo no limiar do libro. Nada se ten escrito ata agora sobre este importante período da historia da nosa vida. Polo que pretendo revivir aqueles anos antes de que se perdan para sempre. chico sogno real Este é un fragmento da Segunda Armada Invencible que escribiu o irlandés que viu chegar durante aqueles 30 anos os mariñeiros galegos os mariñeiros das costas galegas dos portos de Marín dos portos tamén de Euskadi, de Cantabria e Asturias esta segunda armada invencible, escrita por Michael Carr. Non hai terra desde un mar que non a poda tocar Coller a neboa na má e deixar o seu salgar Na finco vento alento Moitas gracias, molte graxis eh, agraïments a tota la gent que ha format part eh, per fer aquest eh, petit fragment de programa en Ràdio 77 d'Estació Santiago i esperam tornar una altra vegada a estar aquí amb tots vosaltres. També un, un agradecemento aos galegos, aos mariñeiros, a miña terra, que també m'agarda agarda e eh, algún día pois volveré allí a ver si dar eh, alguna mostra de cariño con aquesta música tan especial de Rarueto, o Sete Estrelo, para todos vós tamén. you. parcelas me agarraban Nacín nun ventre de sal nunha terra de cristal Non hai terra deste o mar que eu non a poda topar Nacín co vento violento sete estrelas me agarraban